Die leiers van die Levite het die priester Eleazar, Joshua die sien van Nen en die hoofde van die Israëlitische stammen ontmoet. Hulle het in Silo in die land van Canaan met hulle gepraat. Die Heere het vir Mooses die opdracht gegee dat ons stede moet krijgen om in te woon in weiveld voor ons vee. Die Israëlieten het vervolgens die opdracht van die Heere uitgevoerd en in hulle gebiede dorpen met weiveld voor die Levite gegeven. Hulle het met die lot beslis om vir die groep 13 dorpen te gee. Hulle was uit die nageslag van die priester Aaron. Hierdie dorpen was in die gebieden van Juda, Simeon en Benjamin. Voor die rest van die ander lede van die groep is 10 dorpen geloot in die gebieden van die families van die stamme Ephraim, dan in die een helfte van Manasse. Hulle het die looting vir die groep 13 dorpen in die gebieden van die families van die stamme Issachar, Osser, Naftali en die halve stam van Manasse en Basan gegee. Die families van die meerare groep het twaalf dorpe in die gebied van Reuben, Gad en Sebon gekry. Die Israëlieten het gemaak soos die Heere vir Mooses gesê het en hier die dorpe met hulle weivelde vir die leviete gegee volgens loting. In die gebied van Jeda en Simeon het hulle dorpe gegee aan die leviete uit die nageslag van Aaron wat aan die kaartgroep behoort het. Hulle loting het eerste aan die beurt gekomen. Hulle het Kiriat Arba, dit is Hebron, gekry in die hevels van Jeda, met sy weivelde rondom. Arba was een voorzaat van die Enakite. Die veld en klein dorpies rondom die dorp was echter Kaleb, die sien van Jefine, sy eendom. Die priester Aaron sy nageslag het ontvang, Hebron, waar een iemand vir beskerming kon vlug, Libna, Jatter, Esimua, Holon, Deber, Ayen, Jeta en Bitsemes, elkeen met sy weiveld. Dit was negen dorpen in die gebied van hierdie twee stammen. In Benjaminse gebied het hulle Geron, Geba, Anatot en Almon, elkeen met sy weiveld, gekry. Die priesters uit die nageslag van Aaron het dus al te saam dertien dorpen met hulle weivelde gekry. In die gebied van Ephraim is voor de rest van die kaartgroep, wat uit die nageslag van Levi kom, die die lood toegewijs, Sigem in die Efraamsberge waarin mensen kon vlug wat de ander per ongeluk doodgemaak het, Geser, Kipzaim en Bidgoron, dis vier dorpen met hulle weivelde. In die gebied vandaan het hulle die vier dorpen Eldeke, Gebeton, Mayolon en Gat Remon met hulle weivelde gekry. In die gebied van die halve manna Sestam het hulle die twee dorpen Taanak en Gat Remon met hulle weivelde gekry. Die Kaatgroep het al te saam des tien plekken met hulle weivelde gekry. Die Gersongroep van die Leviete het in die gebied van die ander helft van die Manassestam die toevlugswoord Golan en Basan in Astaroth met hulle weivelde gekry. In die gebied van Isaskar is die vier dorpe Kishon, Daberat, Jarmet en Imganem met hulle weivelde aan hulle toegewys. In die gebied van Aser het hulle die vier plekken Misal, Abdon, Gilkat en Rechop met hulle weivelde gekry. In Naftalische gebied is die Assistat Kiris in Galileo, Gamot door in Kartan met hulle weivelde vir hulle gegee. In totaal het die Gerson groep dus 13 dorpen met weivelde gehad. Aan die reis van die Levitische families, dit is die meerare groep, is in die gebied van Sebon, Joniam, Karta, Timna en Nahalal, hierdie vier plekke, elkeen met sy weiveld, gegee. In die gebied van Ruben het hulle die vier plekke Beeser, Jaas, Kedemot en Mefaat met hulle weivelde gekry. In Gadse gebed het hulle Ramot ingeleid, waarin mense kon vlug, Maganayim, gespon en Jaser met hulle weivelde gekry. Twaalf plekken is dus vir die oorblijvende meerare groep geloot. In totaal is daar dus 48 dorpen met hulle weivelde in die gebied van die ander Israëlieten vir die Levite geloot. Elkeen van jullie plekken het weiveld rondom hom gehad. So hy die Heere vir Israel die hele land gegee wat hij met de jet aan hulle voorouders beloof het. Hulle het die land in geneem en hulle daar gevestig. Die Heere het vir hulle vrede met allemaal rondom hulle gegee, soos hy plechtig aan hulle voorouders beloof het. Nie een van al hulle vijanden was opgewassen teen hulle nie. Die Heere het hulle gesaag oor al hulle vijanden gegee. Nie een van al die goede dingen wat die Heere vir Israel beloof het, het achterweer geblij nie. Elkeen van hulle het gebeur.